Om Namo Shivago Silasa Aham Karuniko Sapasatanam Osata Tibamantam Apaso Suryajantam Omalapato Pagasesi GUANTAMI Pandito Sumetaso Aloka Sumalahomi Om Namo Shivago, Silasa, Aham, Karuniko, sapa Satanan Osata, Pipamanta, Papaso, Suryajantam, Omalapato, Pakasesi, Vantami, Vantito, Sumetaso, Aloka, Sumana Omi, Onamo, Sivago Shivago, tamo Namutamo naka Supananam nama miham Namo Buddhaya Namo Nabiyan Nasati Nasatiyan Ehi Mama Nabiyan Nawai Nawai Nabiyan Nabiyan Mahaku Ehi Mama Liang Mama นะโมพุทธายะนาหานาวะโลกะปายติวินาสันตินาหานาวะโลกะปายติวินาสันตินาหานาวะโลกะปายติวินาสันติ